Posh ratoi practicas spezon de agriculturo. Lau prilumigo de usonai esploristoi, posh ratoi mastrumas subterain radico farmoin. Tiel ili estas crom la homo, la sola i suciuloi, kiwi mastrumas formon de agriculturo. Per siai forticai ungegoi, cela antauai gamboi, cae antauen starantai tranciodentoi, la pos ratoi, fosumas sian voion tra la ter grundo. Ili fosas tunel sistemoin, cun longezzo de gis cent sestec metroi. Ili emas al sol vivado, cae passiga sian vivon plei gran parte sub grunde. Sian nomon, ili dancas alla felae posioi ce la extero de siae vangoi, kiwi servas por stori nutrajon. Ili posedas tamen ancora pluain mirindain etsoin. Evidente ili practicas spezon de agriculturo. Tio estas conata inter la suciuloi gis nun nur pri la homo. Sciencistoi de la Universitato de Florido prilumigis la tunelain sistemoin cae la nutran conduton de la sud-orientai posharatoi, geomis pinetis. Por siai esploroi, la esploristoi blocis unuopain trancioin de la tuneloi, dum aliai trancioi restis alireblai. Aparte interesigis la esploristoi, tiam pri la radicoi de surgrundai herboi, cae urticoi, ciui crescas en la tuneloin ca ciui parte servas alla posratoe ciel nutrajo. Dum la radicoe en la alireblai partoi de la tuneloi restis mallongai, la blocitae trancioi estis en de mallonga tempo plen crescintai de radicoi. La cresco rapidezzo de la radicoe en la isolitae tuneloi tamen malaltigis. Al siai observoi, la esploristoi concludis che posratoi practica subterrain in radico farmoin. La crescadon de la radicoi en la tuneloi, la roduloi accelas cetio laudu manieroi. Unu flanque la radicoi pro la alportado de aero, cae pro la regula rodado, ricevas plida nutrae substanzoi. Ali flanque la posratoi dismetas sia in excrementoin en la tuneloi, cio stercas la grundon. Tiu conduto devias de la conduto de aliae spezoi de posratoi, ciui en siai tunelai sistemoi construas proprain ciampretoin por sia fecajo. La esploristoe supposas che la mastrumado de la radicoe estas la causa por la granda i tunela i sistema i ratoi. La tuneloi estas compareblai cun la cultiva i vizo i de plantoi. La observoi de la esploristoi crome liveras e clarigon portio chi al ciu pesto riceva sian propran tunelan sistemon cae defendas gin contrau aliae. Per la fossado de la tuneloi, La roduloi besonas tre multe da energio, cion ili povas ricevi por sia besono per la consumo de radicoi, iedudec unu gis sestec du procentoi. Ien la resultoi de la studo. Estas tamen disputinde, ciutiu agado de la posch ratoi estas vera agriculturo, ilia exemple nemem plantas sian nutrajon.